พระริยเจ้าทั้งหลายท่านพันสมมติท่านเลยสมมุติไปหมด ท่านเข้าไปอยู่กับหลักธรรมชาติทั่วๆไปยอมรับหมด อะไรเกิดขึ้นตามหลักธรรมชาติยอมรับหมดอ๋อยอมรับว่าอันนั้นมีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่นั้น อันนั้นมีอยู่อย่างนั้นไม่พยายามไปกะเกณฑ์ว่า อันนั้นให้เป็นอันนี้ อันนี้ให้เป็นอันนั้น ไม่พยายามกะเกณฑ์อย่างนั้น โอ้ทำไมร้อนเหลือเกินเนาะทำไมลมแรงเหลือเกินโอ้ทำไมฝนตก น้ำท่วมเหลือเกินเอาก็มันมีอยู่อย่างนั้น มันเป็นอยู่อย่างนั้น ทำใจให้รู้เท่า แล้วเราไม่ต้องไปกบไปเกณฑ์อะไร นี่คือเข้าใจเลาอันนี้จังทุกขังนะ